նկարչության մասին չենք զրուցելու, այլ Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների։ Լիանա դուք ծնվել եք Աշանում, ձեր մանկությունն ու պատանեկությունն անցել է ծննդավայրում, բայց 40 տարի է բնակվում եք Ստեփանակերտում։ Ձեզ Ստեփանակերտի համարում եք։ Ողջ կյանքը ինձ թվում է թե այստեղ եմ ապրել։ Միայն երազներում եմ հիշում մեր երկու աշանը։ Մեկը հին աշանն է, երբ ես 4-5 տարեկան եմ եղել, տեղափոխվել ենք նոր աշան։ Գյուղական, այսպես ասած, քաղաքակրթությունը հետաքրքիր է, չէ՞, գյուղի քաղաքակրթությունը։ Խորապես նստած է իմ գենետիկ կոդի մեջ, որտեղ ես դաստիարակվել եմ իսկապես քաղաքակիրթ մարդկանց կողմից։ Ես այնտեղ տեսել եմ մեր այաներին, որոնք կրում են հագուստներ գեղեցիկ նախշազարդերով, արծաթե գոտիներով, պալի են ասում գլխներին դրած, պալին արծաթյա կոպեկներով զարդարած։ Նրանց շարժումները, նրանց ձայնի տոնը, պահվածքը ինձ դաստիարակել են որպես քաղաքի անձնավորություն։ Գյուղացին ու գերջուկուհին մեծ տարբերություն ունեն։ Կարևորը թե քեզ ով է դաստիարակել։ Քաղաքում ապրողն էլ կարող է գերջուկ լինել։ Միտքս դրան է տանում։ Հիմա մեր Արորիայում ես տեսնում եմ այնպիսի երևույթներ, քաղաքում ծնված մարդ է, պատշգամբից մուրաբայի դատարկ տարա է շպրտում դեպի փողոց։ Մարդ պետք է ծնվի քաղաքակիրթ արյան բուժիչներով, ինձ թվում է համարում եք ձեզ Ստեփանակերտի, քանի որ ձեր կյանքի 4 տասնամյակն անցել է այս քաղաքում։ Եվ այդպես Եվ բախտի բերումով եմ երևի հայտնվել այստեղ։ Մի բան էլ պատմեմ, ես փոքրուց Իմ մոր շուրթերից միշտ լսել եմ նրա ուսանողական տարիների դեպքեր, մարդկանց անուններ, որոնց նա երբեք չի մոռացել։ 15 տարեկանից եկել է Ստեփանակերտում բժշկական ուսումնարանը։ Պատմել է Ստեփանակերտի Էսիշ թաղամասում, էսիշ ներապրում, այսպիսի կիներ, նրան ես գիտեք ինչ եմ սովորել, պատմում էր մայրս։ Այնպիսի մի կիներ, այնպիսի մի ձեձակար իրանց հարևանությամբ, սենց բաներ էր պատմում եւ շատ կարեւոր է, չէ, մոր խոսքը worth-ների համար, զավակների։ Միշտ սпасել եմ մի օրվա երևի, չմտածված ներքին զգացողությամբ, որ տեսնես այդ մարդիկ ով են, այդ թաղամասը որտեղ է։ Հետո էր մեծ ժամանակ արդեն եկել եմ, ասում, «Այ մամա, քայլած տեղերն են Ստեփանակերտի։ Մարտունը էսիշ փողոցը, շուկայի վերևի էսիշ տեղը, Այն ժամանակ շատ չէին գալիս Ստեփանակերտ։ Ինք երեխա էինք, բախտ չէր վիճակում, որ Մանտան քաղաքն էլ ժամանակակից Իմիկվա քաղաքի նման չէր։ Մայիս 1-ի Անտոնակատարությանը կամ նոյեմբերի 7-ի չէին վերում Ստեփանակերտ։ Դպրոցից կազմակերպված գալիս էինք ինչ որ, ասենք, ես հիշում եմ, երբ են փոքր ժամանակ ինձ բերել մեր թանգարանը, ես տեսել եմ ու այնքան մեծ տպավորություն եմ ստացել։ Իմ կյանքում շատ մեծ նշանակություն ունեցել եւ հիմա էլ ունի առաջին անգամ որ մտել եմ թանգարան եւ բուրակը, քաղաքի բարձր շենքերը, այդ տպավորությունները բարերով ասելու բաներ չեն։ Ստեփանակերտ կերպարը որպես մի քաղաք, մի անznավորություն, մի տեսարան, սպիտակ եմ տեսել ես։ Եկել եմ սպիտակ բաց գույնի միջավայր եմ տեսել եւ աշխատում եմ իջեր մատայ։ Իմ հոգու, իմ ձեռագրի, իմ տպավորություններս փոխված են դրիվել ժամանակներից փոխված են, թե ասում եք դեռ պահպանվում են։ Ոչ թե փոխված են, այլ փոփոխության են միշտ ենթարկվում, զարգացնում են։ Ստեփանակերտի այդ բաց գույնը, չէ՞, կա չէ։ Նաև այլ գույներ եք տեսնում։ Այո, բայց այդ սպիտակը չի անցնում գերիշ փոխում է ինձ, այդ մթից հանում է, այն ասում են փոխված են, է, փոխում է ինձ, փոխումա դեպի լույսն է տանում ասում է Ստեփանակերտ բաց գույն ես տեսնում։ Նկարչուհիք դրա համար էլ ամեն ինչ ընկալում է գույներով, թե այն ժամանակ դա կապ չուներ։ Կապ չուներ, դա հիմքն է հանդիսացել։ Դրանից հետո ես գնացել եմ Երևան սովորել եմ։ Երևանի վրա այդ տպավորություն չի թողել։ Ոնց որ մանկության ժամանակ եկել եմ Ստեփանակերտ, տեսա շքեղ է Երևանը, սպիտակ։ Բայց արդեն մեծ աղջիկ եմ եղել, գնացել եմ Երևան, ասում, «Էս է Երևան, մուկ» տուֆը երևի իս դուրս չի եկել, չգիտեմ ինչու։ Մեր Ստեփանակերտի սպիտակությունը երբ մանուկ եմ եղել, դրա համար չեմ սպիտակ եմ տեսնում, բաց, բարձ, լուսավոր։ Երևանի գյուղեր եմ գնում, փոքր քաղաքներ եմ մտնում, այդ բացությունը, այդ լուսավորությունը չեմ զգացել ես։ Ստեփանակերտը այլ գույն ունի, այլ հանգիստ միջավայր այն։ Ոնց որ մոր գիրք լինի, որտեղ դու հանգստանում ես։ Ձեր սպիտակ գույնի լուսավոր քաղաքում հայտնվեցիք ստացվեց պիտի ամուսնացած լինեմ ու գյուղում ապրեմ։ Սկսեցի գյուղում ապրել, հետո զգացինք բոլորս, որ իմ մասնագիտության անպատասխան, իմ էության անպատասխան տեղ չեմ ապրում։ Ընտանիքով որոշեցինք տեղափոխվել պարզապես ամենամոտիկ դեղ Ստեփանակերտն։ Ստեփանակերտում սկսվեց իմ դասավանդման տարիները։ Ու դպրոցում նկարչություն էի դասավանդում։ Այո, նկարչություն եւ երգ։ Քաղաքի որ անկյունն է սիրելի ձեզ համար։ Որ ասեմ բոլոր չծիծաղեք, ես որ եկա Վարձով էինք ապրում, Շուկայի թաղամասում էի ապրում եւ այնտեղից է մոտիկ է 7-րդ դպրոցը։ Իմ եւ իմ երեխաների, իմ ընտանիքի համար այդ թաղամասը, որ ոտով գնում էինք դպրոց, մանկապարտեզ եւ ժողովուրդը, որ ապրում է տարածքում։ Ոնց որ մեր գյուղացիները լինեն հարազատի նման, իրար հետ ողջագրում, բարի, բոլորի մասին իմանում, եթե միար ժամանակ չէին հանդիպում, հարցնում են, քեզ ինչ որտեղ է։ Հիմա քաղաքում այդպիսի բան չկա, կարելի ասել։ Ձեզ համար Ստեփանակերտը անկրկնելի է միայն իր գույնով, թե այլ շտրիխներ եւս կան։ Ու հետագայում այնքան շտրիխներ զարգացան, որոնց չի կարելի շտրիխ անվանել, մեծ այլ գծեր։ Այլ գծեր մեծ բան փոխվեց իմ կյանքում, եւ Ստեփանակերտի կյանքում։ Արդեն ես եւ մյուսները սկսեցինք Ստեփանակերտի ամեն մի ռիթմի հետ ապրել։ Մարդիկ կան, չէ՞ որ իսկույն հեռացել են ավելի բարվող տեղ են ընտրել։ Մի օր անգամ իմ երեխաների հետ ոչ նկուղից եմ դուրս եկել առաջին պատերազմում։ Շատ դեպքեր, օրեր, լուսավոր, տխուր, սա խառնված արդեն մենք մի մարմին ենք դարձել Ստեփանակերտի հետ։ Մենակ ես չեմ, ինձանից ավելի շատ նվիրյալներ կան։ Ոնց կարելի առանց Ստեփանակերտ ապրել։ Երկրորդ պատերազմի ժամանակ գնացել ենք Երևան, թորնիկները տարել են։ Այնտեղ ավելի խորը զգացի, որ ինչքան էլ գեղեցիկ քաղաք, չգիտեմ ինչ հետաքրքիր բաներ տեսնեմ։ Մեկը մեր քաղաք ինձ համար իմ մոր գրկի նման տակուկանգյուն է։ Այդ սպա տղաները այնպեսի նվիրվածությամբ են ապրում մեր հողում։ Հենց Ստեփանակերտի տղաները, հələ չեն գնում շրջանները էլի, որ դու իրան հավատում ես։ Եվ մեր քաղաքը, մեր շրջապատը ավելի լուսավոր դառնում ու հարստանում բայց ուրիշ տեղերից բաներ չկա, այդ ոգին չկա։ Այդպես եք մտածում, քանի որ պաշտպանության բանակում ծառայել եք եւ ավելի մոտիկից գիտեք, թե ինչի են ընդունակ մեր սպաները, մեր զինվորները։ Այո, մի բան որ չես իմանում, չես կարող բնութագրել։ Իրոք նրանք բարձր մարդիկ են որոնցով զարդարված է մեր շրջապատը, ոնց է մպարտանում, երբ փողոցով իրանց հագուստները հակած քայլում են։ Եվ այնքան շատ եմ ուզում վերականգնուի մեր այն անցած կարճ երջանիկ կյանքը։ 30 տարին, այո, գեղեցիկ օրերը, տարիները, այդ բերկրանքը ես ապրել եմ եւ որ վաղներ մեռնեմ, հələ մի հատ տեսել եմ այդ բերկրանքը զգացել եմ նույն երիմ երեխաները իմ 4 զավակները առաջի պատերազմի տարիներին նկողային կյանքը դրանից հետո այնպեսի վերգրանք են ապրել հակոստը ինչա որ հակոստը չկար ուտելիքը չկար խանութ չկար օրարներին ու շատերը գնացել են մնացել են մի քանի հոգի քաղաքում Կալցեվոյի տարածքը կա, հաղթանակի հրապարակի։ Հրապարակի մեջտեղով պարզապես քայլում էինք։ Ոչ մեքենա կար, ոչ արգելում։ Հիմա մայթեր ինչ են կարում քայլենք։ Եվ այդ տարիներից միջև հիմա իմ երեխաները մանավանդ մեզ դուստրս ասում են Ստեփանակերտն ինքը Երևան գացալ լինում։ Ասում եմ, չէ, ես ուզում եմ երեխաները Ստեփանակերտ ապրել։ Ամեն օր զբաղված է քաղաքում ինչ կա։ Մեր ժողովուրդը ինչ են անում, այս ինչ տեղի ինչ են արել։ Այդպես էլ չի մերվում Երևանի հետ, որովհետև սրտի մեջ այնպեսի վերք կա, իր աչքի արշիվ ոնց էր ինքնաթիռը գալիս քաղաքը ռմբակոծում ոնց էր հաուբեցը աղդամից խփում ստեփանակերտը այսինչ շենքեր փալում էր ու չէին գնում այստեղից Ոչե ես եմ անմիտ մամա եղել, որ իմ երեխեքին չեմ հանել, բայց ոնց կարելի է մեր երկրի թողել գնալ։ Անթաս սпасել ենք, էսա լավ կլինի, էս գալը ու լավ ա եղել, ու հաղթանակ ենք ունեցել։ Ու այդ բերկրանքը իմ ընտանիքի հետ խորն եմ ապրել, ամուսինս հետ պատերազմի դաշտում։ Ստեփանակերտին ինչով է առանցնանում։ Ավանդապաշտությամբ որը հիմա շատ է պակասում աշխարհում։ Չի կարելի ներկան մարդու համար նապահումը, չի կարելի։ Մեր երեխաները ինչքան էլ ուզում են այդ արգելապատները անցնեն, կրկնում եմ իմ սկզբի խոսքը, գենետիկ կոդի մեջ նստած, Ստեփանակերտցու մեջ նստած, այդ ձայնը հետ է պահում իրեն ինչ ավանդույթներով եւ սովորություններով էր հայտնի միջև 90-ականների Ստեփանակերտը, որովհետեւ պատերազմից հետո շատ բան փոխվեց մեր կյանքում։ Պատերազմը, կյանքի դժվարությունները կարծես հեռացրին մարդկանց միմյանցից։ Թաղամասերում մարդիկ ապրում էին մի ընտանիքի պես։ Այդ մի ընտանիքի պես գաղափարը ոնց որ վերացել է Այն թաղամասից տեղափոխվել եմ ես մյուս թաղամաս, չէ՞։ Բնակելի շենք մեկ բնակելի շենքում։ Դիմացի հարևանի հետ միայն բարևում ենք։ Մեկ էլ անունն եմ իմանում։ Նախկինում մենք հարևաններով մի բան մենակ չէինք ուտում։ Պետք է կիսենք հարևանի հետ, որ գյուղից մի հետարքիր բաներ գալիս, թեկուզ անհետարքիր։ Հարևանս բաժին պետք է տանայի։ Իմ տան հյուրերը շատ էին, հարևանս գալիս ասում, չանհանգստանաս, թող գա մեր տանը գիշերը քնեն։ Հյուրանոց էր կար, բայց այդ մարդկային որակը պահում էինք։ Ոնց կարող բակում խորոված անենք, տանը տանը մենակ ուտենք, բայց տեղանում ենք ամաչում եմ, ասում ամոթային հարևանները տեսան, խորոված չտանք իրանց։ Ասում դե իրանք մեզ չեն տալիս, մենք էլ իրան չեն տալիս։ Արդեն սովորություն առեք։ Սակայն մի ուրախալի փաստ, որ իմ զավակների տարիքի երեխաները Facebook-յան էջերում ես տեսնում եմ հետաքրված են քլնգշով, հին խաղերով, հին ազգային սովորություններով Ինքան եմ ուրախանում։ Դա երևի արել է մշակույթը, ասեմ ինչից ելնելով, որ մենք հարված ենք ստացել դրսից որ մեկ քեզ հարվածում, ասում ես ավելի ուժեղ։ Դեպի արմատներ, արմատների տես վերադառնում։ Ուժ ես որոնում, ինչով ես պատասխան տամ։ Ինչ արժեքներ ունեմ։ Սկսում են արժեքներ արդեն գլուխ բարձրացնել։ Դուք ասացիք, որ ձեր մայրը մարդկանց անուններ էր տալիս, ովքեր իր կյանքում անջնջելի հետք են թողել, ումով նա պատկերացնում էր Ստեփանակերտը։ Դուք Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնին։ Ես որ փոքր էի, ամսագրեր էինք ստանում, քարտեր էինք ստանում։ Այնտեղ ես դեմքեր էի տեսնում, գյուղի երեխա էլի։ Գնում եք դասի գալիս, ով է մեզ ներկայացում, այսինչ, այսինչան ով է։ Ասենք Սոկրատ Խանյան, կամ Մաքսիմ Հովանեսյանը, կամ Վարդան Ակոբյանը, կամ Նվարդ Ավակյանը օրինակ, մեր ավակ սերունդին ես դեմքով ընդդեմ տեսնում էի։ Երբ եկա Ստեփանակերտ, հերվից տեսնում եմ, ասում, «Վայ, ես եմ մարդիկ են, որ տեսել եմ նկարներով իրանց արձակը կամ չափածուն կարդում էի»։ Հետագայում այդ մարդկանց հետ ես ընկերացա։ Եվ այդ արժեքները, չեմ ասում, ում անունը տվեցի, այդ մենակ այդ մարդիկ։ Մնացած, ասենք, թերթում տեսնում էի Ստեփանակերտից իր դպրոցում, չգիտեմ ինչ։ Հիմա այդքան չեմ նայում, նշանակություն չեմ տալիս, բայց այդ տարիքում շատ մեծ նշանակություն ուներ եւ մեջ խորը նստած են այդ մարդիկ, նրանց խոսքերը, նրանց գրածը։ Պատերազմից հետո նկարչուհի Լիանա Քոչարյանը ստեղծել է Քոչարյան նկարչական ստուդիան։ Ստեփանակերտում նկարչություն երեխաներին սովորեցնում են մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնում, արվեստի դպրոցում, մտավախություն չունեիք, որ սաներ չեք ունենա կամ ինչ եք այստեղ սովորեցնում եւ ինչպես եք սովորեցնում, որ մանուկը կամ պատանին նախընտրի սովորել Քոչարյան ստուդիայում։ Մանավանդ որ այդ երկու օջախներում ուսումնանվճար է։ Չեմ թաքցնի, որ ես այս օջախը բացել եմ, որտեղ մենք նստած ենք հիմա, շատ երկար եմ մտածել եւ բոլոր իմ տարիներին ապրած երազել եմ ունենալ այդպիսի մի հատ վիճակ ոչ թե մի տեղ որտեղ գումար վաստակեմ այլ այդպիսի մի վիճակ հետո եմ հասկացել ուրեմն ես ասելիք ունեի մեկ Երկրորդը պատերազմն է հանդիսացել դրթիչ հանգամանք, որ ես դա անեմ, չեմ ཐակցնում, որպես ես կարողանամ ապրել, որտեղ շատ խոր վիշտ եմ ապրել։ Քիչ ամնացել մերն եմ։ Քնեմ էլ չելնեմ։ Այդ օջախ ստեղծել են որպեսզի կարողանամ ապրել։ Այդ հարվածից, այդ նակաուտից վեր կենալու համար։ Հետո ես համոզված եմ եղել ներքուստ ուղերով մտածելով չէ, ներքուս զգացել եմ, որ ես աշակերտներ եմ ունենալու եւ իմ ասելիք, որ ողջ կյանքում ցանկացել եմ ասել, նկարչությունը սենց չէ, այս սենց է։ Որպես ցույց տամ մարդկանց, փոքր մարդկանց ցույց տամ եւ իրանք ճշտ գրիտ նկարել սովորեն։ Չեմ ասում, ովքեր դասավանդում են լավը չեն։ Ես էլ իմ տեսանկյունն ունեմ, ես էլ իմ գործն եմ ուզում անել ու սկսեցի անել եւ շատ աչքով չտամ մեծ հաջողություններ եմ հասել ստեղ եկող երեխաները որոնց մեջ նորից եմ ասում գենետիկ կոդի մեջ դրած է այդ արվեստասիրությունը, այդ հետաքրքրասիրությունը, այդ անսահմանափակության ձևը, անսահմանափակ մարդիկ կան, ոնց ծնվում են իրանք։ Կան սահմանափակ մարդիկ, որոնք քիչով բավարարվում են, այն կողմ չեն տեսնում, ինչքան ցույց է տալիս։ Այդ տեսակի մարդիկ հավաքված են հիմա իմ շուրջ ինչը թույլ չի տա իրեն իսկական Ստեփանակերտին։ Այդ ու ասացիք մարդկա որ պատուհանից նետում է Մուրաբայի դատարկ տարը։ Նա հնարավոր է Ստեփանակերտում ծնված լինի, բայց նա իսկական Ստեփանակերտցի չէ։ Ուզում եմ անպայման ասել մեր քաղաքի մակրության մասին։ Այնքան ուրախ եմ, որ փոքր երեխաները փողոցով գնում են, չէ, այս ստուդիայի դիմացով գնում գալիս են։ Մեկը չկա մի անկարգություն անի։ Հետարքիր ճյուղեր բան են, չէ, դիմացը։ Գիշեր ցերեկ ամարձում էր դե դրածա։ Մի երեխա գա քանդի ասենք։ Դա գուցե հայրենասիրության մղումն է, որ վախեցել է հանկարծ իր երկրի հետ մի բան պատահի։ Եվ ինքը պաշտպանում այդ ճյուղը, որ ընկերոջերեն դրել են, դե սիրուն լինի իրենց դուրը։ Կամ քարոխփի ասենք այս պատուան ջարդի։ Դες բաներ չեմ տեսնում։ Այդ երեխաներ գնում են դպրոց գալիս են, էլի առաջի դպրոցի ճանապարհն է իմ ճանապարհը չեմ տեսնում եք մյուս հետ կռվի, անկարգություն ան, մի վատ բան խոսի, ինչպես չհպարտանամ կամ փողոցում բան չեն գցում կամ այս սենյակի ներսը կամ ստուդիայի դիմացի փողոց մաքուր Երեխաները իսկ մեծերի մասին նույնը կարող եք ասել։ Իհարկե, մեծերն էլ նույնպես։ Այս պատերազմից հետո մանավանդ, այն որ Ղարաբաղցին համա սուրբ սուրբանում է, մեր քաղաքի բոլոր մարդիկ սուրբ-սուրբ ընկանում մեր քաղաք, ասենք սրբացնում ենք, էլի։ Լավ ժամանակներ չենք ապրում, անորոշությունները շատ են։ Ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտցում մարդիկ կան, որ ասենք ինչ չեն սիրում, չէ։ Հենց դրանից է սկսած։ Թող շատ լավ կյանք ունենան։ Ամեն օր աչքերը բացեն արևը տեսնեն եւ մոռանան ընդհանրապես թե մեր ճշնամի որտեղ է, այնքան հեռու գտնվի։ Այնպեսի մի փոփոխություն կատարվի մեր կյանքում, Ստեփանակերտցիների կյանքում, որ ասեն ինչքան են հեռու մեզանից դրանք ամեն առավոտ բացեն իրենց աչքերը եւ տեսնեն արևը։ Իրենց տանը ամենակարևորը Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտում կան թաղամասեր, որտեղ դեռ շենքեր չկան, բայց ես դեռ պատկերացնում եմ մեր քաղաքը օրինակ այդքան մեծացած, կամուժներ կապած այդ ձորերի վրայից դեպի տարբեր կողմեր մեր ժողովուրդ անհոգ կյանքով ապրելիս։ Էնպես եմ ուզում դարձնել։ Արի վարարան ես իմ քաղաք Դարերի հեզավակները թամաքար Մեր բարբարի շունչն է ստանում լուսափար Ստեփանակեր, Ստեփանակեր Իման նման իման գին քաղաքների քաղաք ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Լիանա Քոչարյանն էր, թեման Ստեփանակերտն ու Ստեփանակերտցիները։ Ստեփանակերտ, իմ աննման իմ անգին քաղաքների քաղաքամար։ Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ հայաշունչ հարազատ դու իմ երկերի ծննդավան